il Musalli. Autor inače o ovome, znači, poglavlju spomenuo četiri hadisa i mi smo govorili, znači, o tim hadisima i zadnji hadis koga smo spomenuo bio hadis Ibn Abbasa i sada smo došli do hadisa četvrtog, kaže autor Najšet radijallahu ta'ala anha, kalet, kuntu enamu bejne idej Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam u riđlaje fi qiblatih. فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها صبيح Od Ajše radijallahu ta'ala anha se prenosi da je kazala spavala sam ispred poslanika sallallahu alaihi wasallam a moje noge ispred njega u pravicu njegove kible pa kada bi učinio seždu on bi me dodirnuo pa bih ja skupila svoje noge a kada bi on ustao na kijam ja bi ih ponovo pružila a toga dana u kućama nije bilo nije bilo svjetla. Nije bilo, znači, svjetiljki. Ajša radijallahu ta'ala o njoj smo govorili u poglavlju Tahareta, o njenoj biografiji. I u današnje vrijeme, u zadnjem periodu upravo, je znači, jedna skupina šitskih pokvarenjaka počela znači govoriti o našoj majici pogrdno. Pa tako izlaze znači i govore i dokazuju iz Buharije, predajama iz Buharije, dokazuju kako je Ajša radijallahu ta'ala u In Insan kada laže treba bar da pocrveni. To je najmanje što se očekuje od njega. To je od kulture kada čovjek laže od dedeba. Da pocrveni. U najmanju ruku. A oni čak ne rade. Nego iz Buharije dođu sa predajom da Ajša radijallahu ta'ala tijela da učini od poslanik sam to i to i to. No međutim, to ne smeta Ajša radijallahu ta'ala ona je govorila kada, su, kada je čula ljude kako vrijeđaju Bubeka i Omara nakon njihove smrti, kaže Allah im prekinuo život, a nije htio da im prekine nagradu. To isto kažemo za Ajšu. Allah je prekinuo život, ali želi da njena nagrada teče i da ubire plodove do sudnjega dana zbog toga što će jedni zbog svoje majke u džahennem, a drugi će zbog svoje majke u džennem. Ne smeta Ajši radijallahu anha to što ovaj što govore maloumnici i pokvarenjaci. Ona je majka vjernika wa ezvađu ummehatuhum, a njegove žene su njihove majke. A Aisha je žena poslanika, s.a.v. čak i kod njih. Niko to nije negirao. Pa šta ćeš od čovjeka koji vrijeđa sam svoju majku? Dovoljno je to što je Aisha radijallahu talanha žena poslanika sallallahu alaihi wasallame i što je oženio objavom. Ženitba poslanika Aiše Aisha je bila objavom. Ko zna kako? Ima li neko da nam kaže da ga nagradimo? Kako je to objavom Allah oženio? Ona je Allah udao Ajšu za poslanika sallallahu odnosno je li došla je naredba ženitbe Ajše putem objave. Na ti spokucao na vrata. Molim? Pa on čeka da ti otvoriš. <laughs> Bravo Nermina. Pravo si, samo nam treba objašnjenje. Poslanik sallallahu je braćo na jedne prilike rekao i Mahdijsku Buhari kod muslima, u muslimoj verziji hadisa kaže usnio sam te tri puta u snu. Došao je melek s tobom na lijepom krevetu i kaže ovo je tvoja žena. Pa sam, kaže, otkrio tvoje lice id entihije. Kaže, pa si ti bila ta. Pa kaže, in kane min Kaže, a ovo ako bude od Allaha, on će dati da se to desi. A mi znamo da su snovi poslanika, bez ražilanja među lemom, kako kaže Ibn Abbas i druga ulema, da su snovi poslanika vahi, objava. I šeitan nema udjela šta u snovima poslanika, sallallahu alaihi sallam. Pa je oženio je, znači, objavom. To je dovoljno. Ne treba ništa više. Je li tako? Kao što je oženio objavom koju, koju je ženu? Zajnevu. Zajnev pintu Đahš, kao što je oženio poslanik, sallallahu alaihi sallam, naredbom od Allaha te barake o teala. Felemma قضى زيد minha وطرا zauvađnakeha, لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا I kada je Zeid pustio Zejnebu, onda kaže mi smo te njome oženili. Zato je poslanik sam došao kod Zejnebe i sa vrata ušao pravo kod nje. Ni izun, ni ništa. Žena stranke ništa. Ulazio je, znači, i mogao je, znači ulazio jer je Allah, pa je ona nakon toga govorila svojim, jeli, ovaj, inoćama, kaže, vas su udali vaši staratelji, a mene je udao uzvišenje Allah za sedam nebesa. Tako da, ne, ne smeta to Ajši što govore, jeli, Ajša je majka vjernika i što je poslanik sa očistio je u Kur'anu, suri Nur, tako, od 11. pa nadalje ajeta do 20. otprilike govorio je znači o, tom, tom, događaju i ovaj žestoko osudio one koji su iznosili potvoru na našu majku. I dovoljno je to što je najuč, imam Zehebi kaže to je najučenija žena koja se ikad pojavila na zemlji. Kaže ne samo ome umetu, ne znam kaže da je ikada na zemlji svojim stopalom dotakla zemaljsku površu žena učenija od Aisha radijallahu ta'ala. Nikada nije bilo ništa učenije na zemlji. Od žena. Allahu ta'ala anha. Kaže ovdje fe ida seđede gamezeni. Kada bi on učinio seždu, on bi me dodirnuo. Gamzu u arapskom jeziku, kaže Ibnu, Korkul u svome dijelu, Matalju Lenoir, a gamz je prstom da ubodeš. Znači, on bi nju prstom ovako dotakao, znači da, da pomiri ili svoje noge, da može učiniti seždu Resulullah sallallahu alaihi wasallam. A gamz može biti taj, može biti sa okom, to je namigivanje. A može biti znači i sa rukom. Bo idha marru bihim je A kada prođu pored nje, oni jedni drugima namiguju. Ha. Spletkare protiv vjernika. Pa znači to može biti i na jedan i na drugi način. Ovim hadisom dokazuju neki učenjaci, pa kažu dodir žene ne kvari abdest. Dobro redu. Imamo tu različita mišljenja među lemom po pitanju dodira žene. Jel da li to kvari abdest ili ne kvari abdest? Imam je buhanita, kaže dodir žene ne kvari abdest nikako. Kako god da je dotakao čovjek. Imam Mali kaže da ako je dotakne sa prohtjevom, sa šafetom u protivu ne kvari. Dok imam šafija kaže kvari dok je dotakne kvari. Čak neki šafi učenjaci idu dotle malo dijete kada dotakne čovjek žensko ili bilo šta da, bi to pokvarilo, post, e, pokvarilo proste abdest. Tako da ovaj a imam kod mama Ahmeda su poznata prva dva mišljenja. Uglavnom, ispravno više Ebu Hanife, vallahu alam, da to ne kvari abdest, da je dodir žene, znači džajzi, da to ne kvari abdest. Neki učenjaci kažu ovdje, a ako je dodir kroz, kroz odjeću koja je tanka suviše, prozirna, to je, kaže, kao da nema ništa. Čak idu, znači, i do te granice. No, međutim, ispravno je da nema jakog argumenta, odnosno jasnog argumenta, da bi dodir žene, jel, pokvario, pokvario abdest toga, u to vrijeme, kaže Aisha radijallahu ta'ala, nije u kućama bilo svjetla. Ha, bio je mrak. Bio je mrak. Pa je ovim najvjerojatnije htjela da kaže, da, se opravda zašto je, ne vidi kada poslanik sam šta na seždu. Ti osjetiš da ima neku, a ne znaš ni kada je rukun, kada je sežda, pa bi pružila noge. Pa bi znači opravdala time svoj jeli, Ili je htjela da kaže, jeli, da dodir žene i onoga ko spava ispred, znači klanjača, ti pokreti da ne smetaju, znači ako su, ako su zbog potrebe. Jer je potreba, znači, kada ta osoba jeli, ne vidi. U ovome hadisu isto dokaz da je dozvoljeno klanjati prema osobi koja spava, iako bila žena, iako bila ženskog, znači pola. A to je ima Malik prezirao, ima hadis Ibn Omara, u kome kaže, zabranio je poslanik sa da se klanja prema čovjeku koji spava ili prema čovjeku koji priča. Znači dvojica sjede pričaju, i ti klanjaš iza leđa ovoga jednog što ne smiješ klanjati iza njega zato što razgovara. Ili ispred onoga koji spava. Međutim, ovaj hadis bilježi imam El u svome dijelu El Batilu Wal Menakir i on je batil, odnosno bolje kaz, hadis je apokrifan. U njemu ima Eban ibn Sufjan, za koga su islamski učenjaci okarakterizirali ga kao lažnog prenosioca i tako kaže Ibn Hibban u svom dijelu Međurhin da je hadis lažan i tako isto kaže eh, imam eh, nul i drugi socijalni hadis lažnim. Tako da ostaje hadis Ajše kao validan hadis u kome šta pružala noge ispred poslanika sallallahu alejhi ve dok je znači dok je obavljao namaz. I ovo je braćo bitno. Dosta puta imamo da se hadisi na prvi pogled da su oprečni, da su kontradiktorni. No međutim ne postoji ne postoje dva hadisa vjerodostojna ili hasen i vjerodostojan, a da se kose. To je nemoguće. Niti ajeti hadis vjerodostojan. Ne mogu se nikako kositi. Može biti prividna oprečnost koja se može anulirati pomirenjem na jedan ili na drugi način. <clears throat> Ali da nađemo dva hadisa da se kose, a oba dva vjerodostojna i da stanemo da ne zna, to je nemoguće. To je nemoguće i zato dok dođe ovako nekakva kontradiktornost među hadisima, odmah znaj najčešće biva da je jedan od argumenta da je daif. Ili da je dokinut, ili da ih treba pomiriti na poseban, ili. <clears throat> na poseban način. Pa ovaj hadis nije vjerodostojan, pa ostaje općenito znači ispravnosti, jeli da pa je dozvoljeno klanjati prema ženi koja pruži mnoge ispred klanjača. Kaže imam i ja to je neka ulema, kaže, prezirala, misli na koga? Hm? Malika, oni hm, to je, on je njegove pravne škole, jel tako? Kaže, to je neka ulema prezirala, da li da opravda svoga svoga imama, što je realno. Kaže, to je neka ulema prezirala zbog toga što klanjač koji je nekako spava ispred klanjača, je ispred njegove kible i kaže može izaći nešto iz njega, jel? Tako da ovaj, to čovjeka dekoncentriše i to e, skrnavi hurmet namaza, jel? To skrnavi hurmet namaza. A neka olema kaže da je to bilo dozvoljeno samo poslaniku, sallallahu alaihi wasallame, budući da je njegovo srce u namazu bilo vezano za njegovog stvoritelja, odnosno, jel, bio je ovaj skrušen i nije znači ovaj a, nije ga moglo ništa odvoditi lijevo ili desno. Pa kaže vrijedi samo za poslanika sallallahu Iako je ovo neispravno, zato što kontekst hadisa ne prihvata ovakvo razumijevanje. U hadisu se kaže i toga dana u kućama nije bilo svjetla. Jer poslanik sallallahu alejhi vidio Ajšu. Nije vidio je. Jer pa tu nema razlike između ne znam ko da je ispred tebe da spava kada ne vidiš ništa kao da nema ništa, tako. Tako da ne može se to pripisati, znači da ovo bude eksplicitan propis koji vrijedi za poslanika, sallallahu alaihi sallam, nego je to znači propis koji vrijedi za sve ljude bez ikakve razlike. I ovdje vreće razlika između toga, mi smo govorili prethodno, znači, a što se tiče prolaženja ispred klanjača, jel tako? Govorili smo da li žena kad prođe presjeca namaz ili presjeca. Šta je presjecanje namaza? Da li je to kvari namaza ili uzmanje od njegove nagrade? Pa smo spominjali mišljenja po tome pitanju kad smo govorili o hadisu Ibn Abbas, ali tako? Šta kaže? Akbeltu ala himarin etan. On ne bio sa osam yusalli bi Došao je jašući na tako na ženki, na magarcu i našao poslanika onda da na mini. Pa smo spominjali tu pitanje, znači žene i presjecanje na, namaza. Ovdje imamo pružene noge. Jesu li pružene noge prolazak ispred klanjača? I pružanje nogu samo ispred vraćanja? To nije prolazak. To se ne tretira prolaskom ni jezički, ni terminološki. Kao da kažemo, na primjer, čovjek klanjač klanja i neko ide, neko ispred njega sjedi. I ustane i vidi da neko iza njega i na desnu stranu iziđe. Je on prošao ispred klanjača? Nije. On je otišao, bio ispred njega i otišao na jednu stranu. Znači, to se ne tretira šta? Prolaskom. Tako isto i ovo. Ili ide pravo prema klanjaču i skrene desno. I to nije. Znači, mora proći ispred njega na onoj udaljenosti o kojoj smo govorili, da bude manje od tri ili po Ovo U isto dokaz da ti mali pokreti u namazu, sitne radnje da ne kvare namaz. Jer poslanik sa svaki put kada bi šta krenuo na seždu mora je dotaknuti u redu. Kao što smo govorili ono što imam, jeli, kada uči iz mushafa, mora prevrtati list, mora. Znači to su te sitne radnje koje, inša Allah, da ne smetaju jeli, u namazu. Neka ulema dokazuje ovim da je dozvoljena žena da se uzme za, kao sutra u namazu, kao pregleda. Jer je ovdje Ajša bila pregleda poslanik sa nije. To je bilo noge pružene. Možda je bilo ona noge između zida i poslanika je sa osam glave. Jer je osunneta da glava bude odmaknuta od zida kad se čini sežda jednu podlakcu. Jel tako? Možda je u tom periodu, znači jedna podlatica ili mjesto za koliko može jedna ovca da prođe. Jel? Kako je došlo u hadisu. Tako da ako je pružila noge, znači nije, nije ona bila pregrada poslaniku sallallahu alaihi wa alaihi wa A neka ulema je učenito mrzla da se klanja prema, ili prema čovjeku, ili prema hajvanu, prema bilo čemu da se klanja. Što nije ispravno. pod Buhari i kod muslima ima hadis od Ibn Omara da je poslanica sa klanjao, okrenuo bi poprečno svoju jahalicu i klanjao prema njoj. I ulema fakihi kada govore o tome, kažu dozvoljeno je klanjati prema jahalicu samo s tim ako bude jahalica krenula, pase, ne znam, deva, krava, ovica nije bitno, nećeš za njom šta, vodati da tjeraš svoju sutru, jel? Nego, ako vidiš da se pomjeri, malo da se pomjeriš nesmetano. Međutim, kažu, neće se hodati za jahalicu. Tako da je ono što je činio. I kaže e, Buhari u svome sahiju, i tako je činio Ibn Omar. I tako je činio Ibn Omar. Pa nema smetnje. Čao tela da se uzme za pregradu, znači insan ili bilo šta drugo. I kaže uh, Omar, kako došlo kod Abdurrazaka i kod, kod Nebi Šejbe, kada ne bi ništa mogao naći, on bi rekao, kaže, voli li Kaže, okreni mi svoje leđe da klanjam prema njima. U ovom je isto dokaz kako je poslanik s.a.v. bio blag sa svojom porodicom. Znači, kako je lijepo postupao, je tako, blago postupao, dotakne da pokupi noge, pa ponovo pruži noge, jel' tako, kada je ulazi u kuću, poselamio bi, kaže, ušao je poslanik s.a.v. lagahno, lagahno, ruvejden, ruvejden pa bi ušao tako lagahno pod, pod krivač. znači, tako je ulazio, znači da ne ometa nikoga, sallallahu alaihi wasallam. I ome hadisu je dokaz ovaj, kako je poslanik sam skromno živio. Da je takav bio hal da u sobi nema mjesta, nego da seždu činiš tamo gdje žena spava. Pa dobro, ima li gdje u toj sobi nekakav drugi kutak gdje se može klanjati? Nema. Jer da je bio ne bi poslanik sam sigurno ne uzemljao. Nego to znači bile male sobice nekakve, nešto skromno znači za razliku jeli, od vremena u kome živimo. I ovim hadisom neki učenjaci dokazivaju da žena koja je u hajzu da ne može klanjati. Da žena koja je što u hajzu ne može klanjati. Kako dokazuju? Kažu, Aisha radijallahu ta'ala nije klanjala sa poslanikom sallallahu alejhi u džematu, A da nije bila u hajzu, ona bi sigurno ustala i klanjala, jer ne bi propustala da klanja šta? namaz kao što je jel, zar nije Ibn Abbas došao kod tetke Mejmune i sjedio i posmatrao poslanika sa osaname. Kaže, nisam spavao. Kada je ustao, kaže, ja sam se potrošio, kaže, protezati ko je, glumi da je spavao, kao da se on slučajno probudio. A kaže, nisam, nego sam ga cijelo vrijeme promatrao ga ispod oka. Kada će ustati, kaže, da klanjam za njim. A tad nije imao nikako više od deset godina. Maksimalno mogu imati deset godina. Jeli, u stvari, jeli, kaže, idemo 13 kada je poslanik sa No, međutim, može se zaključiti da je Isa Dajša bila haer? Mo, je mogla biti bolesna? Mogla biti bolesna, mogla biti, biti umorna. Znači, jel, ne mora značiti da, da, je bila u ciklusu, to bi bilo izvještačeno, to bi bilo uzimanje dokaza iz argumenta, a argumenta to ne ukazuje nikako. Znači, ne može, se razumjeti, takvo razumijevanje ne bi bilo, znači, ispravno. To je bilo nešto u hadisu Ajše radijalahu ono, budući da smo mi govorili o ovoj tematici, jer pitanja sutra je prolaska ispred klanjača, pa smo doticali se mnogih detalja koja se tiču ovoga pitanja, pa nećemo ponavljati listu istu stvar, i time smo završili ovo poglavlje i narodno je poglavlje babu džamije i o tome ćemo tada govoriti u našem narodnom